Dešimtas skirsnis. Atslenka naktis, jau tiek valandų jis plaukia, jo jėgos baigėsi, laivas jau dingo tolumoje, išnyko draugė su žmonėmis, kurie tenai buvo. Jis vienu vienas milžiniškoje apytamsėje pragarmėje, jis kesta, jis tenksta, raitosi, jaučia po savimi befarmis, neregimos stichijos pabaisas, jis šaukia. Žmonių nebėra, kurgi dievas? Ji šaukia, gelbėkit, gelbėkit, šaukia ir šaukia. Nieko horizonte, nieko danguje. Jis maldauja erdvę, bangas, vandenų augmenyje, po vandeninius akmenis, jie kurti, maldauja audrą, abejinga audra klauso tik begalybės. Aplinkų jį tamsa, rūkas, vienuma, beprasmiškas ir triukšmingas šėlimas, begaliniais įnirtusių vandenų rievis. Jame pačiame siaubas ir visiškas jėgų įsekimas – po juo armuo, jokio atramos taško. Jis vaizduojasi niūrų lavono klajojimą beribėje tamsoje. Begalinis šaltis praližuoja jo kūną, jo rankos mišlungiškai susigniauždamos ir atsigniauždamos griebė tuštumą. Vėjai, debesys, vėtros, gūsiai, žvaigždės, viskas be prasmės. Ką daryti? Viltį praradė žmogus, pasiduoda likimo valiai, netekęs jėgų jis ryštasi mirti, nebekovoja nesigina, pasiduoda ir štai išnyksta, amžinai prarytas klaikių okeano gelmių. O negailestinga žmonių visuomenės procesija, keliaujančių žmonių ir sielų žūtis, okeanas, į kurį krinta visa, ką išmeta įstatymas, kaip kraupu netekti pagalbos, o moralinė mirtis. Jūra – tai nepermaldaujama socialinė naktis – į kurią baudžiamoji sistema meta tuos, kuriuos ji nusmerkė. Jūra tai begalinė kančia. Siela patekusi į šią bedugnę gali virsti lavonų. Kas ją prikels iš mirusiųjų? Naujos kreudos Kai atėjo laikas išeiti iš kalėjimo, kai Žanas Valžanas išgirdo jam sakant nepaprastus žodžius, tu esi laisvas – to akimirka buvo neįtikima, negirdėta. Gyvo šviesos spindulys, tikro šviesos spindulys iš gyvųjų pasaulio staigai sėskverbė jo sielą. Tačiau šis spindulys to jau nublanko. Žana Valžana apakino laisvės mintis. Jis patikėjo naujų gyvenimų. Tačiau beregint patyrė, kas yra laisvė, kuriai duotas geltonas pasas. Daug jam teko patirti ir kitų nusivylimų. Jis buvo apskaičiavęs, kad jo uždarbis per tą laiką, kurį jis išbuvo katurguje, turėjo sudaryti 171 franką. Tiesa, reikia priturti, kad skaičiuodamas jis užmiršo atmesti priverstinį sekmadienių ir šventadienių polsį, kuris per 19 metų jo kapitalą sumažino maždaug 24 frankais. Žodžiu, po įvairių atsiskaitimų įprastų toje vietoje jo uždarbį sudarė tik 109 frankai ir 15 sų, kuriuos ir gavo išeidamas. Jis viso to nesuprato ir laikė save nuskriaustu. Pasakysime stačiai, apvoktu. Kitą dieną po išlaisvinimo, eidamas per grasą prie oranžado dirbtuvės vartų, jis pamatė kelis vyrus kraunančius iš vežimų prekių ryšulius. Jis pasiūlė savo paslaugas, darbas buvo skubus ir jį priėmė. Jis kybo į darbą. Būdamas sumanus tvirtas ir vikrus, Jis tengėsi kiek įmanydamas, šeimininkas atrodė jo patenkintas. Tuo metu, kai jis dirbo, pro šalėje žandaras atkreipė į dėmesį ir pareikalavo dokumentų. Teko parodyti geltoną į pasą. Žanas Valžanas dirbo toliau. Prieš tai jis buvo paklausęs vieną darbininką, kiek jie gauna per dieną už šitą darbą. Tas jam atsakė, 30 su. Kitos dienos rytą jam reikėjo keliauti toliau, todėl vakariais paprašė dirbtuvės šeimininką jam užmokėti. Netardamas nei žodžio, šeimininkas jam padavė 25 sų. Žanas Valžanas užprotestavo. Jam buvo atsakyta, tau užteks ir tiek. Jis nenusileido, šeimininkas įsmeigė jėkis ir tarė jam. Žiūrė, kad vėl nepakliūtum už grotų. Jis vėl laikė save apvoktu. Visuomeniai valstybė, sumažinusi jo uždarbio sumą, jį apvogė ormu. Dabar atėjo eilė atskiriems asmenims, kurie jį apvaginėjo po truputį paleidimas dar nėra laisvė. Išeiti iš kalėjimo dar nereiškia įsilaisvinti nuo pasmerkimo. Štai ką Žanui Valžanui atsitiko Grase. Mes jau matėme, kaip jis buvo priimtas dėnyje. Pabudęs žmogus. Taigi, kai katedros laikrodis išmušė dvi, Žanas Valžanas pabudo. Jis pabudo dėl to, kad lova buvo pernelyg minkšta. Beveik 20 metų jis nebuvo gulėjęs lovoje ir nors atsigulė nenusirengęs, toks guolis vis dėlto jam buvo pernelyg naujas. Jis išmiegojo daugiau kaip keturias valandas, nuovargis praėjo, jis nebuvo pratęs daug valandų ilsėtis. Atmerkęs akis, valandėliai žiūrėjo į tamsą aplinkui, paskui vėl užsimerkė, mėgindamas užmėgti – Kai žmogus per dieną yra pergyvenęs daug visokių įspūdžių, kai daugybė minčių neduoda ramybės jo protui, tai jis gali užmėgti, bet pabudęs jau nebeužmiega. Pirmasis miegas ateina lengviau negu antrasis. Taip atsitiko ir Žanui Valžanui. Jis nebegalėjo daugiau užmigti ir pradėjo galvoti. Jį užvaldė tokia dvasios būsena, kada mintys ir vaizdiniai yra sujaukti. Jo galvoje buvo tikras chaosas, praeities atsiminimai ir ką tik patirtų pergyvenimo atsiminimai padrikai sukosi jos smegenyse ir susidurdami vieni su kitais, netekdami savo formus, be galo išaugdavo ir staiga visai dengdavo, lyg sujudintame drumstame vandenyje. Jam kildavo daug minčių, tačiau viena iš jų atkakliai sugrįždavo ir įstumdavo visas kitas. Mes tučto jau pasakysime tą mintį. Jis buvo pastebėjęs tuo šešis sidabrinius stalo komplektus ir samtį, kuriuos ponia Magluar buvo padėjusi ant stalo. Tie šeši sidabriniai komplektai jam stačiai nedavė ramybės. Jie buvo čia už kelių žingsnių. Tuo momentu, kai jis per aną kambarį ėjo į šitą, kuriame dabar buvo senoji tarnaitė, jos dėjo į nedidelę endaują lovos galvų galyje. Jis puikiai įsidėmėjo tą endaują – Jeigu eitum per valgomąjį, tai dešinėje jie masyvūs, senovinio sidabro. Už jos draugę su samčiu mažų mažiausia galima gauti 200 frankų, dvigubai daugiau, negu jis uždirbo per 19 metų. Tiesa, jis būtų uždirbęs daugiau, jei administracinė būtų jo apvogusi. Gerą valandą jis dvėjojo ir sviravo, pergyvendamas kažkokią vidinę kovą. Išmušė tris – Jisai vėl atsimerkė, staiga pasikėlė guolyje, ištiesė ranką ir užčiopė savo kuprinę, kurią buvo numetęs į alkovo kampą, paskui nuleido žemyn kojas, palėtė jomis grindis, pasijuto besėdys ant lovos, beveik pats nesusivokdamas, kaip šitai atsitiko. Kiek laiko jis sėdėjo susimastęs šitą pozą, kuri būtų atrodžiusi kraupi kiekvienam, kas būtų žiūrėję šiame patamsyje žmogų, vieną tik būdintį užmigusiam name. Staigais pasilenkė, nusėvė batus ir tyliai juos padėjo ant demblio prie lovos. Paskui susimastęs vėl sustingo toje pačioje padėtyje. Šitai baisingai jam besamprotaujant, mintis, apie kurią jau kalbėjome, ne vieną akimirkai nepaliko jos smegenų. Ji pasirodydavo, išnykdavo ir vėl pasirodydavo, tarytum slėgte jis slėgė. Be to, pats nežinodamas kodėl, jis ėmė galvoti atkakliai ir mašinaliai apie vieną katurgininką vardu Brevė, kurį pažino sunkiųjų darbų kalėjime ir kurio kelnis laikėsi tik ant vienos trikotinis petnišos. Šachmatinis tos petnišos raštas įkiriai šmėščio jam prieš akis. Jis sėdėjo šią pauzą ir galbūt įsėdėjęs lygi patryto, jeigu laikrodis nebūtų išmušęs vieną sykį – pusę ar ketvirtį valandos. Šis garsas tarytum pasakė jam, eik. Jis atsistojo, dar pastovėjo nerištingai valandėlę, pasiklausė, namuose viešpatavo tyla. Tada jis smulkiai žingsneliai žengė tiesiog prie lango, vos boluojančio prieš jį. Naktis nebuvo labai tamsi, švietė pilnas minulis, kurį protarpiai sustodavo debesys vėjo genami. Todėl laukia nuolat kaitaliojosi šešėliai su šviesa, užtemimai su nušvietimais, o viduje buvo savotiška prieblanda. Toji prieblanda, kurioje šiaip taip galėjai atskirti daiktus, darydavosi čia šviesesnė, čia tamsesnė ir buvo panašiai į melsvą šviesą, krentančią į rūsį pro langelį, anapus kurio šiandien ir ten nuolat zuja praeiviai. Priejas prie lango, Žanas Valžanas atidžiai jį apžiūrėjo. Langas buvo į sodą, neturėjo grotų ir pagal vietos paprotį buvo uždaromas tik mažučius klasteliu. Jis atidarė jį, bet į kambarį staigai įsiveržė šalto, šaižaus oros rovė ir jis vėl jį tučto jau uždarė. Jis peržvelgė sodą tuo įdėmiu žvilgsniu, kuris veikiau tyrinėja negu žiūri. Sodas aptvertas neaukšta balta mūrinė tvora, kurią lengva būtų perlipti. Anapus jos tolumoje matėsi viršūnės medžių, augančių lygiais tarpais, tatai rodė, kad už sodo yra kažkokio bulvaro lėja ar medžiais apsodinta gatvelė. Apsižiūrėjęs ir matyt galutinai pasiryžęs, jis priejo prie alkovų, pasiėmė kuprinę, atsiegė ją, pasirausė joje ir ištraukė iš jos kažkokį daiktą, kurį pasidėjo ant lovos, įsikišo batus į vieną kuprinės kišenę, vėl užsegė kuprinę, užsimetė ją ant nugaros, užsimaukšlino ant akių kepurę, grabinėdamas susirado lasdą, ją pastatė prie lanko, paskui vėl priejo prie lovos ir ištingai pasiėmė tą daiktą, kurį buvo ant jos pasidėjęs. Tas daiktas panešėjo į neilgą geležinį berbą, viename gale nusmailinta kaip jėtis. Tamsoje būtų buvę sunku įžiūrėti, kam galėjo dėrėti šis geležgalys. Gal tai buvo koks darbo įrankis, gal vėzdas – Dieną būtų buvę matyti, jog tai tik kalnakasių žibinčius. Tais laikais katurgininkus kartais jūsdavau į akmens skaldyklas esančias aukštose Tulono pylinkių kalbose, ir jie neretai turėdavo savo žinioje kalnakasių įrankius. Kalnakasių žibinčius padarytas iš masyvios geležies, apatinis jo galas smailas, kad būtų galima įsmeigti į uolieną. Jis paėmė žibinčių į dešinę ranką ir užėmęs kvapą, tyliai žingsniai sėlino prie durų į gretimą kambarį, kur, kaip žinome, buvo vyskupo miegamasis. Priejas prie tų durų jis pamatė, kad jos praviros. Vyskupas net nebuvo jų uždaręs kaip reikiant. Ką jis daro? Žanas Valžanas įsiklausė. Nemažiausio garso. Jis stumtrėjo duris. Pastumėjęs piršto galiuku, atsargiai šitaip švelniai ir baukščiai sėlina į kambarį kati. Durys spaudimui pasidavė ir tyliai be garso pajudėjo, spraga kiek prasėplėti. Jis minutėlę luktelėjo, paskui antrą kartą pastumėjo duris jau drąsiau. Durys ir toliau tyliai vėrėsi. Tarpas dabar tiek padidėjo, kad jis būtų galėjęs pralysti. Tačiau prie padurų stovėjo mažas staliukas, savo kampu jam užtverdamas kelią. Žanas Valžanas šią kliūtį pastebėjo. Duris būtinai reikėjo plačiau atidaryti. Jis pasiryžo ir trečią kartą pastumėjo duris smarkiau negu anuodų kartus. Šis iki vieną iš savarų, matyt prastai teptas, taiga šaižiai ir pratisai sugirgždėjo tamsoje. Žanas Valžanas krūptelėjo. Savaros girgždesys jausise nuskambėjo kurtinamai ir griausmingai, nelygdant paskutinio teismų trimitas. Pirmą kemirksnį, apimta siaubo, fantastiškai padidinusio garsą, jis beveik įsivaizdavo, kad ši savara staiga atgėjo, virto kažkokią baisinga būtybę ir pradėjo loti kaip šuo, kad jį nori spėti miegančių žmonės ir sukelti visus namus. Likščiaus linkęs pirštų galais, dabar jis atsistojo visą pėdą virpėdamas sumišęs, pajuto, kad kraujas muša jam į smilkinius nelygdant du kalvio kūjai ir jam atrodė, jog oras veržėsi iš krūtinės, švaukždamas tarsi vėjas iš urvo. Jis buvo tikras, kad baisu šios įpykusios savaros klyksmas supurtis visą namą kaip žemės drebėjimas. Durys, kurias jis pastumėjo, sukėlė lermą, šaukėsi pagalbos. Dabar tuoj pabus senukas, im šaukti tos dvi moterys, susibėg žmonės, nepraeis nei ketvirčio valandos, ir visas miestas bus sujudęs, žandarai sukelti ant kojų, vienu momentu jis tarėsi žuvęs. Jis sustingo vietoje, lyg pavirtęs į drusko stulpą, nedrįsdamas nei pasijudinti. Praslenko kelius minutės. Durys buvo plačiai adarus. Jisai sidrasino ir pažvelgė į kambarį. Niekas ten nebuvo pajudėję iš vietos. Įsiklausė, namuose visur tylu, savaros girgždesys nieko neprižadino. Pirmas pavojus praėjo, bet jos sieloje dar tebe buvo baisi sumaištis. Tačiau jis nesitraukė atgal – neketino trauktis net tada, kai jau tarėsi žuvęs. Troško tik vieną, kaip galima greičiau viską baigti. Jie žengė žingsnį ir įėjo į kambarį. Kambaryje tvyrojo geri rimtis. Vienur kitur galėjai įžiūrėti neaiškius miglotus daiktų apribus. Diena tai buvo tik išmėtyti ant stalo popieriaus lapai, atvošti foliantai krūvos knygų ant taburetės, kreislas, ant kurio gulėjo sudėti rūbai, klauptas – Šią valandą visą tai buvo tik tam susiluetai ir balkšuvos dėmes. Žanas Valžanas atsargiai slinko tolin, stengdamasis neužkliudyti baldų. Kambario gilumoje buvo girdėti lygus ir ramus miegančio vyskupo kvėpavimas. Staigai sustojo, štai ir lova, jis priejo prie jos greičiau, negu buvo tikėjęsis. Kartais gamta savo efektais ir reiškiniais kažkaip paslaptingai ir išvalgiai pačių laikų įsikiša į mūsų veiksmus – tarsi norėdama mus paskatinti susimastyti. Jau beveik pusvalandį didelis debesis niuksojo danguje. Tuo momentu, kai Žanas Valžanas sustojo prie lovos, šis debesis liktyčia perplyšo ir mėnulio spindulys, prasisverbęs pro aukštą langą, staiga nutvieskė blyškų vyskupo veidą. Jis ramiai miegojo. Žemutinėse Alpėse naktį šaltus, todėl jis gulėjo lovoje beveik apsirengęs – Rudo vilnonio drabužio rankovės dengė rankas lygi plaštakų. Galva buvo atlošta ant priegalvio tokia poza, kuri bylojo apie gilų, nedrumščiamą polsį. Ranka su ganytojišku žiedom piršto, padariusi tiek daug gailestingų polgių ir gerų darbų, karojo nuo lovos. Visas jo veidas švietė kažkokiu pasitenkinimu, viltim ir laime. Tai buvo daugiau negu šypsena, tai buvo kone spinduliavimas nuostabus kažkokios neregimo šviesos tviskesys pleveno ant jo kaktos. Teisuolių sielos miegodamos regi slėpiningą dangų. Šio dangaus atspindys nušvietė vyskupo veidą. Tas veidas švietė ir iš vidaus, nes dangus buvo jame pačiame, tasai dangus jo sąžinė. Kai mėnulio spindulys palėtė vyskupo veidą ir tarytum susiliejo su tuo vidiniu švitėjimu, miegančio vyskupo veidas atrodė lyg apjuostas šviesos vainiku. Tačiau visą šį vaizdą švelnino ir tarytum gaubė kažkokia neišreiškiama prieblanda. Mėnulis danguje, užmigusi gamta nurime sodas, toks tiekus namas, nakties metas, šiekim ir katyla, viskas drauge teikė kažkokio nenusakomo iškilmingumo garbingam šio išminčiaus polsiui ir gaubė savotišką didybės ir giedrumo, aureole šiočilus plaukus, užmerktas akis veidą, sklidina vilties ir pasitikėjimų, šią seno žmogaus galvą ir kūdikio miegą. Kažkokiu beveik dievišku iškilnumu dvelkė šis žmogus. Jis buvo didingas pats to nežinodamas. O Žanas Valžanas stovėjo šešėlyje nejudėdamas, su geležiniu žibinčium rankoje ir žiūrėjo apstulbęs iš viesų senelį – Niekuomet savo gyvenime jis nebuvo nieko panašaus matęs. Ta senelio pasitikėjimas kitais žmonėmis jam kėlė siaubą. Moralinis pasaulis nežino didingesnio reginio. Sutrumsta nerami sąžinė, stovinti ant nusikalstamo darbo slengščio ir kontempliuojanti teisuolio miegą. Šis miegas visiškoje vienumoje, greta tokio žmogaus, kaip jis turėjo savyje kažką tauraus, ir Žanas Valžanas neaiškiai, bet nebejotinai tą jautė. Niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kas vyko jo sieloje, net jisai pats. Norint susivokti jo jausmuose, reikia įsivaizduoti tai, kas visų žiauriausia, akivaizdoje to, kas visų švelniausia. Net jo veide būtų buvę sunku įskaityti, ką nors aiškaus. Tai buvo kažkoks klaikus apstulbimas ir tiek. Jis tik žiūrėjo ir daugiau nieko. Tačiau ką jis galvojo, neįmanoma įspėti – Buvo aišku tik tai, kad jis susijaudinęs ir sukristas. Tačiau kokio pobūdžio buvo šis susijaudinimas? Jis negalėjo atitraukti akių nuo senelio. Vienintelis dalykas, kurį aiškiai rodė jo laikysina ir veido išraiška, tai jo keistas nerištingumas. Jo išvaizda buvo tokia, lyg jis vyruotų tarp dviejų bedugnių – tos, kuri žmogų pražudo ir tos, kuri žmogų išgelbsti. Atrodė, kad jis galėjo sutriuškinti šį keušą arba pabučiuoti šią ranką. Po kelių akimirkų jo kairioji ranka išlėto pakilo prie kaktos ir jisai nusėmė kepurę. Paskui vis taip pat lėtai ranka nusileido žemyn ir Žanas Valžanas vėl paskendo kontempliacijoje, laikydamas kairėje rankoje kepurę, o dešinėje geležinį verbą. Pasišiaušę jo plaukai styrojo virš rūškanos kaktos. Byskupas vis taip pat ramiai ir kietai miegojo, nejausdama šio kraupaus žvelgsnio. Mėnulio šviesaus atspintyje viršum židinio blausiai įsibrėžė nukryžiuotasis, kuris tarytum atvėrė jiem abiem savo glėbį, vieną laimindamas, o antram atleisdamas. Staiga Žanas Valžanas užsismaukė ant kaktos kepurę, paskui greitai, nežiūrėdamas į vyskupą, pro jo lovą priejo tiesiai prie indaujos, kuri vos matėsi galvų galyje, Prisertinės pakėlė geležinį žibenčių, matyt norėdamas išlaužti užraktą, bet raktas buvo įkištas. Jis atidarė dureles. Pirmas daiktas, kurį jis pamatė, buvo pentinėlė su sidabru. Jis pagrėbė ją, plačiais žingsniais, visiškai nesisaugodamas ir nekreipdamas dėmesio į keliamą triukšmą, per visą kambarį nuėjo prie durų, įžengė į koplitėlę, atsidarė langą, pasigrėbė lasdą, peržengė palangę, Įsidėjo sidabrą į kuprinę, numetė pintinėlę, perėjo sodą, kaip tigras peršoko tvorą ir dingo. Vyskupas dirba. Rytojaus dieną sauliai tekant, monsinjoras Bienvienių vaikščiojo savo sodelyje. Staiga prie jo pribėgo didžiai susijaudinusi ponia Magluar. Monsinjore, monsinjore, šaukė ji – Ar jūsų aukštybė nežino, kur pintinėlį, kurioje laikome sidabrą? Žinau, atsakė vyskupas. Na, garbė dievui, lengviau atsiduso ji. O aš neišmaniau, kur jį galėjau dengti. Vyskupas ką tik buvo pakėlęs pintinėlę nuo gėlių lysvės. Jis ją padavė poniai Magluar. Štai. Kaip nustebo ji tuščia, o kur sidabras? Ak, jums rūpi sidabras, ištarė vyskupas. Nežinau, kur jis. Dieve aukščiausias, jis pavoktas. Tai tas vakarykščias žmogus jį bus pavogęs. Akies mirksnių, taip žvitriai, kaip tik gali senutė, ponė Magluar nubėgo į koplitėlę, įėjo į Alkovą ir sugrįžo pas vyskupą. Vyskupas pasilenkė žiūrėjo dūsaudamas į rėžiukaičio diegelį, kuri nulaužė pintinėlį krisdama ant lysvės. Išgirdęs ponios Magluar riksmą, jis atsitėsi. Monsignorė, to žmogaus nebėra, sidabras pavoktas, Bešaukiant šios žodžius, jo žvilgsnis krito į sodo kampą, kur matėsi lipimo per tvorą pėtsakai. Mūrinio aptvaro viršuje buvo nuplėštas gabrėlis tenko. Pažiūrėkite štai, kur jo lipta. Jis nušoko į košfilė gatvelę, kokia niekšybė. Jis pavogė mūsų sidabrą. Vyskupas valandėlę tylėjo, paskui pakėlė į ponę Maglar savo rimtą žvilgsnį ir švelniai tarė jai. Visų pirma, Ar tas sidabras buvo mūsų? Pone Magluar neteko žado. Stojo tyla, paskui vyskupas kalbėjo toliau. Pone Magluar, aš bereiklo tą sidabrą laikiau ir dar taip ilgai. Jis priklausė vargšams. Kas buvo tas žmogus? Aišku, vargšas. Jezau Kristau atkirto ponė Magluar. Aš ne dėl savęs ir ne dėl panelis. Mums juk vis tiek. Aš kalbu apie monsinjorą. Iš ko dabar monsinjoras valgys? Veiskupas pažvelgė ją nustebęs. Aš tai kas? O argi nėra alavinių indų? Pone Magluar gūštelėjo pečiais. Alavas duoda nemalonų kvapą. Tai tuomet iš geležinių. Pone Magluar nutaisė reikšmingą grimasą. Geležis sugadina valgio skonį. Kągi, tarė vyskupas, tai medinius įsitaisysime. Po valandėlės jis pusryčiavo prie to paties stalo, prie kurio vakar vakare sėdėjo Žanas Valžanas. Valgydamas monsinjoras Bienvenių linksmai rodinėjo seseriai, kuri nekalbėjo nei žodžio, ir poniai Magluar, kuri patilomis niurzgė, jog gabalui duonos pavilgyti pieno puodelyje visiškai nereikia nei šaukštų, nei šakučių, net ir medinių. Ir sugalvoktų man šitaip, murmėjo pati savo vieną ponę Magluar, triūsdama apie stalą. Priimti tokį žmogų, net pasiguldyti šalia savęs. Ir kokia dar laimė, kad jis tik apvogė, ak dieve mano, stačiai šiurpas ima, kai pagalvoji. Kai brolis ir sesuo jau buvo be kyla nuo stalo, kažkas pasibeldė į duris. Prašom, tarė vyskupas. Durys atsidarė. Keista grupė susijaudinusių žmonių pasirodė ant slenkščio. Trys vyrai laikė už pakarpos ketvirtąjį. Trejetas buvo žandarai, ketvirtasis – Žanas Valšanas. Žandarų puskarnikis, matyt jų vyresnysis, buvo netoli durų. Jie žengė į vidų ir priejas prie vyskupo, kariškai atidavė jam pagarbą. Monsinjore, pradėjo jis. Sulik šituo žodžiu, Žanas Valžanas, kuris stovėjo niurus ir prislėgtas, apstulbęs pakėlė galvą. Monsinjoras sumurmėjo jis. Tai vadinasi, jis neklebonas. Tylėk, tarė vienas žandarų. Tai monsinjoras vyskupas. Tuo tarpu monsinjoras Bienvenių priejo prie jų taip greitai, kiek tik leido jo senyvas amžius. A, tai jūs, sušuko įžiūrėdamas į Žaną Valžaną. Labai džiaugiuosi jūs matydamas, bet klausykite, kasgi atsitiko. Juk aš jums buvau davęs ir žvakides, kurios taip pat sidabrinis, kaip ir visa kita, ir už jas jūs puikiai galėjote gauti kokius du šimtus frankų. Kodėl nepasiėmėte jų kartu su stalo komplektais? Žanas Valžanas išplėtė akis ir žiūrėjo į garbingą į vyskupą su tokia išraiška, kurios jokia žmogaus kalba negalėtų apsakyti. Monsinjore, tarė žandarų puskarininkis, vadinasi tai tiesa, ką jis mums pasakojo. Mes jį sutikome, jo išvaizda buvo tokia, tarytum jis nuo ko bėgtų. Dėl viso, ko mes jį sulaikėme, pasiradome šį sidabrą. Ir jisai jums pasakė, šypsodamasis pertraukė vyskupas – kad visą tai jam padovanojo vienas senas kunigėlis, kurio namuose jis nakvojo. Man viskas aišku, aišku. Ir jūs atvedėte jį čia. Tai nesusipratimas. Vadinasi, mes galime jį paleisti? Žinoma, atsakė vyskupas. Žandarai paleido Žaną Valžaną ir tas nejučiomis pasitraukė atbulas atgal. Tikrai mane paleidžiate? Paklausė jis neaiškiai tardama žodžius – tarsi kalbėtų per sapną. Taip, paleidžiame. Tu korčias ar ką? tarė vienas žandarų. Mielas bičiuli, tarė vėl vyskupas. Prieš išeidamas neužmirškite pasiimti žvakidės, štai jos. Jis priejo prie žiedinio, paėmė abid visi dabrinę žvakidės ir padavė Žanui Valžanui. Abi moterys tik tai žiūrėjo, ne vienu žodžiu, ne vienu gestu, ne vienu žvilgsniu nekliudydamos vyskupui. Žanas Valžanas virpėjo visų kūnų. Mechaniškai visas sutrikęs, jis paėmė žvakidės. O dabar, tarė vyskupas, eikite ramybėje. Tiesa, bičiuli, kai jūs kitą kartą vėl ateisite pas mane, jums nėra reikalo eiti per sodą. Visada galite įeiti ir išeiti pro gatvės duris. Jos uždaromos tik tai klebetu dieną ir naktį. Paskui atsigrėžė į žandarus. Ponai, jūs galite eiti žandarai išėjo. Atrodė, kad Žanas Valžanas tuoj ims ir apalps. Vyskupas prisertino prie jo ir tyliai jam tarė. Neužmirškite, niekuomet neužmirškite, jog man prižadėjote šį sidabrą panaudoti tam, kad taptumėte dorų žmogumi. Žanas Valžanas niekaip neatsiminė, kad būtų davęs kokį nors pažadą, ir stovėjo visiškai suglumęs. Beiskupas ištarė šito žodžius, ypatingai juos pabrėždamas. Tada iškelmingai kalbėjo toliau. Žanai valžanai, broli mano, jūs daugiau nebepriklausote blogiui, jūs priklausote gėriui. Aš iš jūsų perku jūsų sielą. Atimu ją iš juodų minčių bei pražuties dvasios ir atiduodu Dievui. Mažiulis žervė. Žanas Valžanas taip greit išbėgo iš miesto, lyg jį būtų kas vėjasis. Greitų žingsnių įsėjo per laukus, nesirinkdamas kelio nei tako ir nepastebėdamas, jog sukasi vis toje pat vietoje. Šitaip įsklaidžiojo visą rytmetį, nevalgęs ir nejausdamas alkio. Jie apniko daugybė naujų pergyvenimų. Jis jautė savyje kažkokį pyktį, ant ko pyko nežinojo. Nebūtų galėjęs pasakyti, Ar jis sugraudintas ar pažemintas? Protarpiais jie apimdavo keistas susijaudinimas, su kuriuo jis kovojo pasitelkdamas paskutinių dvidešimties savo gyvenimo metų įniršį. Tas jausmas jis lėkė. Su dideliu nerimu jis matė savyje griūvant tą savotišką baisę ramybę, kurią jame buvo išugdęs ir išpuoselėjęs jo nelaimės neteisingumas.